Jette neem in die plek van al die eerste lammers en kalvers van die Israëlieten. Mooses het gedoen wat die Heere gesê het, hy het die name van die oudste seens van die Israëlieten in een boek geskryf, almal wat een maand of ouder was. Hulle was allemaal saam 22.273. Die Heere het vir Mooses gesê, je moet die leviete neem in die plek van al die oudste seens van die Israëlieten, en jy moet die Levitese dieren neem in die plek van die Israëlitische dieren. Die Levite behoort aan mij, ik is die Heere, maar daar is minder Levite als die oudste seens van die Israëlite. Daar is 273 meer oudste seens, jy moet hulle laat loskoop, jy moet sê hulle moet elkeen van daar die 273 seens loskoop voor 5 sikkels zilver, dit moet tempel sikkels wees. Elke tempel sikkel weegt 20 graag. Je moet die geld nemen wat je krijgt voor die personen wat je laat loskoop, en je moet het voor Aaron en sy seens gee. Mooses het die loskoop geld geneem van die personen wat meer was als die Levite, hij het dit geneem van die oudste seens van die Israëlieten. Dit was 1365 tempelsikkels, en Mooses het die loskoop geld voor Aaron en sy seens gegee. Die Heere het gesê hy moet dit doen.